ต่อไปเปิดหน้า 82แผ่เมตตาในตนก่อนอาหังสุขิโตมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิทุโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อเวโรโหมี ไม่มีเวรไม่มีภัยอัพยาปัจโจโหมี ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโกโหมี ขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขีอัตานังปริหารามีขอให้ข้าพเจ้า มีความสุข รักษาตนให้พ้นภัยอยู่เถิดแผ่เมตตาให้แก่บุคคลอื่นสัตว์อื่นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตัวจงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัจจามุนตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขที่อาตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด